14065-fatvo. Savol: Roza holatida tahorat olayotganda og'izga suv olish joizmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Mu'min tahoratini mukammal shaklda olishga buyurilgan. Hadis sharifda keladi. Osim ibn Laqi al-Omri otasi Laqit ibn Sabira radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladi. Men: yo Rasululloh, menga tahorat haqida xabar bering, ya'ni o'rgating" dedim. U zot sallallohu alayhi va sallam asbig'il vudu va xollil baynal asabi' va baligh fil istinshaq illa an takuna soima. Tahoratni mukammal qil, ya'ni a'zolarga suvni to'liq yetkaz, barmoqlar orasiga hilol qil, ya'ni suv yetkaz va burunga suv tortishda mubolag'a qil, ya'ni chuqurroq tort. Faqat ro'zador bo'lsang, bunday qilma dedilar. Sunan Abu Dovud 142-chi, Jamiot Tirmizi 788-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahih Termizi 788. Tahoratni mukammal qil degani, ya'ni uni maromiga yetkaz deganidir. U zot sallallohu alayhi va sallam roza holatida og'iz va burunni chayishda mubolag'a qilishdan saqlanish borasida ogohlantirdilar, toki bu man qilingan narsaga, ya'ni roza holatida ichiga suv kirib ketishiga olib kelmasin. Roza holatida shunchaki og'iz chayishga kelsak, Agar ro'zadorning ichiga suv kirmasa, buning zarari yo'q. Shuning uchun sahih hadisda keladiki, Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu modan rivoyat qilinadi. Umar ibn Xattob aytadi: Ehtirosga berilib ketib, ro'zador holimda ayolimni o'pdim. Keyin, yo Rasululloh, men bugun katta gunoh qilib qo'ydim. Ro'zador bo'la turib, ayolimni o'pdim" degan edim. U zot sallallohu alayhi va sallam: "Ara'ayta law matmatta al ma'i wa anta so'im?" Ro'zador holingda og'zingni chaysang nima bo'lardi dedilar. Ravi Iso ibn Hammod o'z rivoyatida aytadi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning savollariga zarari yo'q deb javob berdilar. Shunda Uzot sallallohu alayhi va sallam bo'ldi bo'lmasa, ya'ni buning ham zarari yo'q dedilar. Sunan Abu Dovud 2385-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahih Abu Dovud 2385. Hadis shorihi u zot sallallohu alayhi va sallamning rozador holingda og'zingni chaysang nima bo'lardi degan so'zlar haqida shunday deydi. Bunda nozik bir fiqhga ishora bor. U ham bo'lsa, og'iz chayish rozani buzmasligidir. Holbuki u ichishning boshlanishidir. Vallohu alam.